yigirma birinchi dars tafhimlik ro harfi ro harfida nechta qoida bor ikkita tafhim tarqiq qachon tafhim bo'ladi olti holatda tafhim bo'lib yo'g'on o'qiladi ro birinchisi zammalik yoki fathalik bo'lsa roning o'zi zammalik yoki fathalik bo'lsa r yo'g'on o'qiladi misol uchun kafaru ru deb yo'g'on o'qildi rohim ro deb yo'g'on o'qildi ikkinchi holati sukunlik bo'lib roning o'zi undan avvalgi harfi zammalik yoki fathalik bo'lsa misol uchun ursila ursila ur deb r yo'g'on o'qildi ur sila deb r ingichka o'qilmadi ursila val ardi val ardi bu yerda ham ro yo'g'in o'qildi uchinchi holati ro sukunlik bo'lib o'zidan keyingi harfi harfi istilodan bo'lsa harfi istiloni bilamiz yo'g'on harflar ana o'sha harfi istilodan bo'lsa o'zi esa sukunlik bo'lsa r demak yo'g'on ekan bunga misol mir sod mir sod mir sod deyolmaymizda mir sod deb rni yo'g'on qilamiz o'zidan avval kasrali bo'lsa ham o'zidan keyingi harfi istilodan bo'lganligi uchun r demak sukunlik r yo'g'on o'qilar ekan to'rtinchi holati ro sukunlik bo'lib o'zidan avvalgi harf kasralik bo'lsa va kasrasi oriziy yoki boshqa so'zda bo'lsa kasrasi oriziy degani bu keyin paydo bo'lgan kasra degani o'zi aslida bo'lmaganda keyin misol uchun fe'lni amrga olinadida ana o'sha amr fe'li chiqarilganda kasra qo'yiladi ana o'sha kasrasi oriziy deyiladi yoki boshqa so'zda bo'lsa boshqa so'zda misol uchun tajvid qoidasi bilan qo'shib o'tib ketilganda boshqa so'zdagi harakat bu rga uriladida shunda r demak yo'g'on o'qilar ekan misol uchun irji irji bittagi rodan oldingi hamza kasrali bo'lib turibdi shu kasrasi oriziy keyin paydo bo'lgan kasra irji keyingisi misol amir tabu amir tabu bu yerda ham o'sha rodan oldingi mimning kasrasi demak boshqa so'zda bo'lganligi uchun bo'ri ham demak yo'g'on o'qilar ekan amir tabu beshinchi holati sukun bilan to'xtalgan rodan avvalgi harf istelo harfidan bo'lib u ham sukunli bo'lsa rni o'zi sukun bilan to'xtalsa va o'zidan avvalgi harf harfi istelodan ya'ni yo'g'on harfdan bo'lsada u ham sukunli bo'lsa demak r yo'g'on o'qilar ekan bunga misol aynal qitr aynal qitr bu yerda ro ro deb yo'g'on o'qilyapti aynal qitr qitr oltinchi holati sukun bilan to'xtalgan rodan avvalgi harfi ham sukunli bo'lib undan avvalgi harfi zammalik yoki fathali bo'lsa roning o'zi sukun bilan to'xtalgan o'zidan avvalgi harfi ham sukunlik undan avvalgi harflari fathalik yoki zammalik bo'lsa bunga misol bil kufr bil kufr bu yerda r yo'g'on o'qiladi rning o'zi sukun bilan to'xtaldi undan oldingi f harfi sukunlik undan oldingi kof zammalik bo'lib turibdi shuning uchun bil kufr deb r yo'g'on o'qiladi keyingisi ham shahr shahr r o'zi sukuni to'xtaldi undan oldingi h harfi sukunlik undan oldingi sh fathali bo'lib turibdi shahr yigirma ikkinchi dars tarqiqlik ro harfi ya'ni ingichka o'qiladigan r harfining qoidalari ro qachon tarqiq bo'ladi ro harfi to'rt holatda tarqiq bo'lib ingichka o'qiladi birinchi holati roning o'zi kasralik bo'lsa bunga misol rijalun rijalun ri deb ingichka o'qildi ikkinchi holati sukunlik bo'lib o'zidan avvalgi harfi kasralik bo'lsa o'zi sukunlik undan oldingi harfi kasralik bo'lsa bunga misol vag'fir vag'fir vag'fyur demaymizda vag'fir deb ingichka rini to'xtatamiz uchinchi holati sukun bilan to'xtalgan roning avvalgi harfi harf lin bo'lsa r o'zi sukun bilan to'xtalsada rdan oldingi harfi harf lin bo'lsa harf lin nima edi vov bilan yoni o'zi sukunli bo'lib o'zidan avvalgi harf fathali bo'lishi edi bunga misol xoyir xoyir yo sukunlik o'zidan avvalgi xo fathali bo'lgani uchun buni harf lin deymizda r shu harflidan keyin kelyapti shunda rni ingichka o'qiymiz xoyir xoyir to'rtinchi holati sukun bilan to'xtalgan roning avvalgi harfi ham sukunlik bo'lib undan avvalgi harfi kasrali bo'lsa o'zi sukun bilan to'xtalib turibdi undan oldingi harfi sukunlik undan oldingisi esa kasralik bunga misol hijr hijr hijr hijr demak r sukun bilan to'xtalib jim sukunli bo'lib turibdi undan oldingi ha esa kasrali bo'lib turibdi hijr deb rni ingichka qilib o'qiymiz